عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده Od Abdullaha ibn Jezida al-Hatmija se prenosi da je rekao, pričao mi je Elbera, a on nije lažov. Kaže, kada bi poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, sem je Allahu li men hamide, ne bi niko od nas povijao svoja leđa dok poslanik sallallahu alaihi sallam ne spusti svoje čelo na zemlju. Potom bi mi nakon njega učinili srđu. Abdullah Ibn Jezid je ashab, sin ashaba, učestvovao je na Hudejbi i imao je 17 godina. I bio je sa Alijom u pohodima i bio je odgovoran za Kufu. Bio je namještenik u Kufi. I umro je u vrijeme Ibn Zubeira. Ibn Zubeir ga je postavio okupi kao namjesnika. El Bera, ashab poslanika sallallahu alaihi wasallam ibn Azib, ashab sin ashaba, boravio je u Kufi, prenosi od poslanika sallallahu alaihi wasallam više od, 50 hadisa, više od 300 hadisa bio je u bitci na Uhudu i na Hudejbiji i u drugim bitkama. Isto je tako bio sa Alijom radijallahu anhu na bitci na Džemelu, Safejni i na Nahravan. I umro je u Kufi kada je imao 71 ili 72 godine. I kaže se Elbera, Elbera, a imate ime Elberra. Imate Elberra, imate el bera. Ova je bez teštida. Imate el bera ebul alije. Imate el bera ebu mješar. A ovo je el ibn Azib. Znači, da se poznaje da se kaže el bera ibn Azib da se izgovara bez teštida. Kaže Bohu agajru kezub, a on nije lažljivac. Kaže Ibn Ma'in da su ovo riječi Ebu Ishaqa i Sedijeja, onoga koji prenosi hadis od Abdullaha ibn Jezida al-Khatmija al-Ansarija. I u tome ga je sredio imam al-Humeidi, koji je bio šejh imama Buharije. I al-Khatib al-Bagdadi u svome dijelu al-Fasl, ibn al-Jawzi i drugi. No, međutim, Abdullah ibn Jezid je ashab kao što smo spominjali. I on nije htio ovim da kaže da je El Bera povjedljiv, jer su svi ashabi povjedljivi. Kaže imam neovi i ovo je greška od Ibnu Ma'ina kada je smatrao kada je smatrao da su ove riječi došle od strane Ebu Ishaka Esebijeje. Kažu islamski učenjaci, ispravno je da su ovo riječi Abdullah ibn Jezida, koji je isto ashab i koji je ovim htio dati snagu hadisu. Da znači potvrdi šta? Da je hadis u istinu, odnosno da je Al-Bara ibn Azib u istinu rekao ove riječi. Kaže, on nije lažov. Znači, pa se ponekad može za čovjeka kazati koji je povjedljiv, koji sve da kaže se zna se za njega da nije nepovjedljiv ili da nije neistini čovjek, i slično tome. Hm. Kao kad Ibn Mesoud kaže, čuo sam od poslanika, sallallahu sallam, vohu je sadikul mastuk, i on je istinit, i onaj kome se svjedoči, e, svjedoči se njegovoj istini. Iako nisu, a, Allahu poslanik, sallallahu sallam, nije potreban da mu neko da shava posvjedoči da je on iskren, to mu uzvišen je Allah zađe svjedoči. No, međutim, to je radi potvrde. I kako kaže Bojsak al-Hawlani, ili Ebu Muslim al-Hawlani, kaže, Haddeseni el Eminu Auf ibn Malik. Pričao mi je povjerljivi Auf ibn Malik. Auf ibn Malik je šta? Ashab. Pa nema potrebe se kaže povjerljivi, svi su ashabi povjerljivi, svi su ashabi pouzdani, svi su ashabi pravedni. No, međutim, to je radi potvrde, radi potvrde značenja. Tako je u ovom slučaju rekao Elbera ibn Azib, odnosno rekao je Abdullah ibn Zid al-Hatmi al-Ansari, kaže, pričao mi je Elbera ibn Azib, ohova gajru kezub, a on nije, a on nije neistini čovjek. U ome hadisu je dokaz koliko su ashabi slijedili poslanika sallallahu sallallahu alaihi wasallame u namazu i da nisu prelazili da čine rukn drugi dok Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame ne bi završio dotični rukn. Nisu znači počinjali sa drugim ruknom, nego su malo kasnili za njim. Znači, da on završi, pa onda oni čine. I ome hadise dokaza je sunnet da muktedija čini seždu tek nakon što imam stavi svoje čelo na zemlju. I danas su mnogi muslimani iskušani ovim problemom. Idu na seždu dok čuju Allahu Ekber odma, iako vide možda i mama da nije otišao na seždu, oni prije toga idu. Nije pouka u tome kada će kazati Allahu Ekber, nego je pouka u tome kada će spustiti čelo. I to su prilike procjeni, našto ako znaš iz određenog imama, onda neće žurti prije njega, a jedino u slučaju da se bojiš da ako ne budeš išao za njim da će on se vratiti sa seđde i možda otići drugu na drugu, a ti na prvoj, pa bi u tome slučaju kasnije on ruknu za imamom, to nije dozvoljeno. U protivnom, sačekaj da imam pade na seždu, pa zatim ti ispusti znači svoje čelo na seždu. To je bio hadis Elbera ibn Aziba, odnosno Abdullah ibn Jezida, Nakon toga autor je spomenuo ome poglavlju peti hadis, pa kaže Nebi Hurirata radijallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je kal, Ida emmen al imamu fe emminu, fe innehu men wafaka te'minuhu te'minu al melaike, gufira lehu matika deve min zembe. Od Ebu Hurira radijallahu anhu se prenosi, da je poslanik sallallahu alaihi rekao, kada imam izgovori amin, izgovorite i vi zaista onaj čije amin se poklopi sa aminovanjem meleka, bit će mu oprošteni prošli grijesi. U ome hadisu je dokaz da je pohvalno mustahab i imamu i muktedijama da izgovaraju amin. I isto tako čovjek koji klanja sam za sebe. Pohvalno mu je da izgovara amin. čak neki kažu i mimo namaza. I mimo namaza, jer je rečeno u hadisu, i da kale ahadukum amin, wa kale til melaiketu fis semaj amin, fe wafakat ihdahum al uhra, gufre lehuma te kademi min zembihi. Kaže kada, neko od vas kaže amin, pa kaže u melek je amin na nebesima, pa ako se to dvoje podudari, onda će mu biti oprošteni prošli grijesi. Dakle, nije napravljena razlika između namaza i mimo namaza. No, međutim, znači, u ome hadisu nije precizirano, niti se radi o imamu, niti se radi o, o a, a, muktedi, niti se radi o namazu, niti mimo namaza, općenito je. Ali došlo u hadisu, u rivajetu od muslima kaže, i da kale ehadukum fis Ako neko od vas kaže u namazu, amin. Pa je ovaj hadis opći ili poseban? poseban, on je ograničio, znači onu prvu predaju. Pa se znači to odnosi za na namaz. I ome hadisu je dokaz da je mustahab da se izgovara amin sa imamom i da se ne pretiče imam. I veliki broj muslimana isto tako danas je iskušan sa preticanjem imam. To kaže vola balin i ljudi su već rekli amin prije nego što imam uzme da i izgovori ga. Pa su pretekli imam. znači treba da bude zajednički kako kako, kako došlo hadis Abu Hurajre kada kaže imam gajen magdubi alejhim wala dalin fakulu amin recite amin jer čije se poklopi aminovanje sa aminovanjem meleka bit ćemo oprošteni prošle grijese ovo je kada se kaže kada kaže imam recite i vi kao riječ kada mi kažemo kada ode emir odite i vi znači kada krene emir šta krenite sa njim, idite sa njim, ne pustite njega da on ode, pa onda nakon toga vi idete. Ne, nego kada krene ili on na, na čelu vojske, kada krene, krenite i vi za njim. Znači da bude pokret u isto vrijeme. I tako se razumije, znači da padne ova riječ ili da se izgovori i sa jedne i sa druge strane u isto vrijeme. Ovim hadisom se može dokazati da je izgovor riječi amin naglasili u sebi na glas, jer kaže kada, a, kada imam izgovori, izgovorite i vi. Čije se poklopi? Pa dobro, kako ćemo znati da imam izgovara na glas? E, kako ćemo znati kada imam izgovori da bi se poklopila ako ga ne čujem? Ovo je svakako namazima kada se uči, jeli? Kada se uči na glas, to je većina namaza. Ne učite samo na podne i na ikindi, dok učite i na sabahu, i na akšame, i na jaci, i na džumi, i na bajramu. Znači, uči se na glas. I došlo je u vjerodostavim predajama da je poslanik sa osam izgovarao e, e, sa povišenim glasom i o tome smo opširnije govorili u knjizi o namazu. kaže imam Ebu Hanife i e, kupljani da se izgovara u sebi suprotno mišljenju većine uleme. Kaže imam Buhari u svome sahihu da je Ata rekao izgovarao je Ibnu Zubeir Amin i oni koji su iza njega tako da je u mesečidu bila buka. A u drugoj predaji kaže Ata kako bili žemam al i drugi, doživio sam dvije stotina ashaba u ovoj džamiji. Na koju džamiju misli? Na al mesjidul haram. Na džamiju u u Mekki. Na džamiju u Mekki. Kaže, doživio sam u ovoj džamiji preko dvije stotine ashaba kada kaže imam Valabalin, podigli bi svoju, svoj glas sa amin. Podigli bi svoj glas sa amin. Zašto ste rekli, kada sam vas upitao u kojoj džami, zašto ste rekli nekako jednostavno u Medini? Što niste rekli u Mekke? A za nismo sinovi spominali da je Ata bio muftija Harema. Ha? je spominjala, šta kaže imam Zahebi? El imam, ili ovako rekao, el imam, šejhul islam, muftil haram. Smo tako govorili. A se kaže haram, misli se na, općenito kad se kaže harem ovako globalno, misli se na mekanski harem. Pa je Ata pa živio gdje? U Mekke. Pa je živio u Mekke. Jeste, on je muftija Mekke. Kažu islamski učenjaci, kako spominje Kadi e, Iyad da su e, neki, e, neke rezalice, da su porekle izgovor amin. Kažu to kvari namaz. Zašto? Kažu zato što to dodatak u namazu koga nema. Dodatak je, dodatak je znači koga nema. Imate li u mushafu amin? Ha? Nema. Kažu to je dodatak onoga što ne postoji pa to kvari namaz. No međutim ove riječe ne treba komentarisati. Suvišno ih je komentarisati i bilo bi ovaj suvišno gubiti vrijeme na ovakvim mišljenjima. Koja su batil, bez imalo sumnje. Toliko hadisa od poslanika sa se navodi i od ashaba i predaje i onda neko dođe i kaže i to kvari namaz. Da je rekao, izgovor u sebi može proći. I to je mišljenje kod anetijske pravne škole. Da je rekao, ovaj, ne treba ga izgovarati i to bismo prihvatili sa tri upitnika velika iza njega kao mišljenje nekako. No međutim da kvari namaz to je batel bez imalo, bez imalo sumnje. U ome hadisu je dokaz e, kakvu je odliku i Allah te barek dala ukazao ome umetu. Kada je učinio, znači da oprost grijeha biva time što se a, e, aminovanje a, e, znači klanjača poklopi sa, poklopi sa aminovanjem meleka učinio je samo zbog toga oprost griha. Ovdje se kaže oprošteni su mu grijesi prethodni. To misli se na velike i na male. Znači, jer hadis je došao općenito. I nije napravio razliku. Ali je ispravno da veliki grijesi trebaju te oba. Za velike grijehe treba te oba. Ne može veliki grijeh uprostiti ništa, to te oba, odnosno dobro dijelo neće brisati veliki grijeh. Dobro dijelo biše samo mali grijeh i ono što je manje od toga. Ovdje se razilazi u lema kada kažu čije se amin poklopi sa aminovanjem meleka. Šta je ovo poklopi se? Jedni kažu da je to riječi da se poklopi, da se amin kaže u isto vrijeme. I to se razumije iz površenog značenja hadisa. Drugi kažu da se poklopi u ihlasu i u iskrenosti koja se izgovara. Znači da iskrenost bude ista i da bude znači u, u iskrenost na toj, na toj deređi kada, kada će ovaj poklopiti se znači izgovor a, u smislu iskrenosti. I neki kažu dovoljno je samo da izgovori. Ne mora se poklopiti u smislu da bude zajednički. Bito je da izgovore jedni i drugi i to je, to je poklapanje. Što se tiče riječi a, amin i njenog značenja, ona znači <coughs> Allah odazovi nam se kao što se odazvao svojim melekima. Odazovi nam se kao što se odazvao melekima. Ulema se razilazi ko su ovi meleki. Da li su to meleki koji čuvaju čovjeka ili drugi a, od meleka nebesa razilaze znači dva mišljenja. Pa kaže Ulema koji smatraju su to meleki nebesa jer je došlo do verzije se kaže vokalet el melaiketu fis samai amin i kaže meleki na nebesima amin pa kaže to su meleki nebesa. Dok drugi kažu to su meleki zemlje, koji kada kažu, čuju meleka nebesima, pa i oni kažu. U svakom slučaju, a, razilaženje, ali ispravno da su to svi meleki. Kale til melaike, el melaike, svi meleki, kažu meleki. Znači, ispravno je da su to svi meleki, ne treba ograničavati ono što je došlo općenito. Što se tiče izgovora riječi amin, najispravnije je da se ona izgovara sa dužinom na elifu, sa mimom bez teštida i sa dužinom. Amin. Znači, bez teštida. To je najspravniji način izgora riječi amin. A najpotvrđenije značenje je jeste, jeste Allahumma steđib. Allahumma isteđib. Allahu naš odazove nas. Ovi neki maliki sjučenja s ovim hadisom dokazuju, a, ima i drugi mišljenja, da je, a, da je amin, da znači gospodar naš, daj nam e, poživi nas u miru i u dobru. I ima da je to deređa u džennetu, koja pripada onome koji izgovori. Amin, to je se daj nam amin, a to je šta deređa u, u džennetu. I pripada onome koji izgovori amin. Imate više da je to jedno od Allahovi imena, odnosno da je to, da je to a, ime na koje će se izvišen Allah odazvati, ako se pozove i to je došlo od Ebu Hurere sa slabim lance preostav tako da Abdur Ali ispravno, znači ono što je poznato kod doleme, jeste da amin znači Bože, Allahu dragi usliša. Neki malikijski učenjaci dokazuju ovim hadisom da se ne treba učiti iza imama kada Je li kada imam uči na glas. A međutim, hadis ne ukazuje, ne ukazuje na tu činjenicu. I ovim hadisom isto tako dokazuje da su meleki bolji od ljudi da su meleki šta bolji od ljudi. Jer je učinjen oprost grijeha ljudima time da se njihovo amin poklopi čime? Sa izgovorom meleka. Izgovorom te riječi od strane meleka. Pa kaže onda su meleki šta bolji od ljudi. I po ome pitanju imamo sedam mišljenja. Ko je bolji, ljudi ili meleki? Prvo mišljenje je da su neki ljudi koji nisu poslanici bolji od meleka. Neki nisu svi. A drugo mišljenje je da su neki poslanici i neki vjernici bolji od nekih meleka. Od nekih, ne od svih. Treće mišljenje da su vjerovjesnici bolji. Četvrto, da su meleki bolji, općenito znači. Peto, da su samo poslanici bolji, jer su poslanici bolji od vjerovjesnika. Šesto, da su meleki nebesa bolji od poslanika, da su poslanici bolji od meleka zemlje. I sedmo, ne raspravljanje o ome pitanju. Znači, ne razgovar nikako. Znači, ne, ne, ne. ne tretiranje ovoga pitanja uopće. I nema sumnje da ovo, da ovo sedmo više ima svoje mjesto. I islamska ulema za ovakva pitanja kaže, Mes'eletu pawileti zeil kalileti neil. Pitanje koje ima dug rep, a nikakve koristi od njega. Znači rep, dug, misli se na dugo pri, priča, velika rasprave, duge, i neka i dobro kažemo. Svi ste vi bolji od Džibrila. Hajde kažemo, primjer radi. Šta nakon toga? Jel, jel, ist, jel, jel se promijenilo kod vas po pitanju a, a, vjere, pitanju od vjerovanja, obavljanja praktičnih obreda islama, ništa. Isto ostaje. Da kažemo Džibril je bolji od svi ljudi, Džibril je bolji od poslanika sa osram, ili poslanik sa osram bolji od Džibrila, šta nakon toga? Šta je rezultat tog pitanja? Ništa. Isto ostaje jednima i drugima. Znači, ta rasprava je upravo kako Lema opisala, znači rasprava koja ima svoje ogranke i, i, i ovaj široka, a mala koristi od nje. Mala koriste od nje. Šehol Islam minute imije kada je upitan o ovome pitanju u svojim petvama u četvrtom tomu odgovorio ovako. Meleki su bolji kada je u pitanju početak, a ljudi su bolji kada je u pitanju završetak. Jer meleki sada dok su ljudi na zemlji, meleki su pokorni i e, sam njihov znači trud ili sve njihovo vrijeme je usmjereno u čemu? U pokornosti, Allah ozređa. Sve i badet kod njih. Dok to nije kod ljudi. Ali kaže, kada bude sudnji dan i kada mu'mini uđu u džennet, u tom slučaju će biti bolji šta? Od meleka će dobiti deređe koje neće oni dobiti. Znači, je takav je način. U svakom slučaju, ovaj, vjerujem da uzvišeni Allah te barak tala neće ovaj vjernika kažnjavati za ovo pitanje ako ne bude znao, jer ono pitanje kajtske prirode, ako ne bude znao, ko je bolji. Nisam znao, Allah, dragi, ko je bolji, od, da li je bolji Jusuf, a.s. ili je bolji Mikail, ili Israf, ili, ili Džibril, a.s. tako dalje. Niti sam o tome raspravljao, išao tala da neće biti pitan za takve stvari. Jer da je to bilo nužno da se zna i da se o tome vode rasprave, to bi pojasnio poslanik sa osam. I rekao bi, čak ni Džibril nije bolji od ljudi. Ili bi rekao, nečim bi naglasio nama da imamo. No, ljudi, sve ove rasprave su pokušaj i zaključci iz hadisa. Tako da može se poznavati pitanje u globalu, da postoje raziloženja, no, međutim, da se gubi posebna, da se gubi ovaj e, vrijeme e, zbog posebne rasprava i tako dalje, vjerujem da to nije bila praksa odabranih generacija. U ome hadisu je dokaz da imam učio namazu, Je li jasno kada kaže Velen Magdubi alaihi wa nabbanin, znači proučuje Fatihu. A, islamski učenjaci šafijske pravne škole <clears throat> ovim hadisom dokazuju da imaju dvije dva stajanja ili dvije pauze dok se uči u namazu. I jedna je znači poslije tekbira, a druga je poslije proučene fatihe, da bi šta? Molim? Da je ostavio mjesta, baš tako Asmir, Allah te nagradio. Da je ostavio mjesta, znači vidite koliko je bolje, ko sjedi vam gore bliže, bolje čuje. Ovaj, a, da bi ostavio mjesta muktedijama. Šta da? Prouče? Pa zato pravi, to je ko šafijske pravne škole poznato. Dok je imam Ebu Hanife, Malik e, i, i, ovaj, e, i drugi, i Džumhur, osudili to i kažu to nije tako. Jer je potvrđeno od poslanika sa osam da je pravio dvije pauze pri učenju u namazu. Poslije početnog tekbira i prije odlaska na ruku, baš tako. Jel u redu? Jel sada slažete sa mnom da je bolje sjediti napred? Znači, prije, prije postaje početnog tekbira, napravio bi pauzu, tu se uči dova. Imate postaje kada bi završio mnijel džinneti on stane i onda kaže Allahu ekber i onda ide na ruku. To su dvije pauze. A ova pauza postaje fatihe nije potvrđena. Hadis koji govori o toj temi, bilježi vam tirmizi, hadis je dajiv. Pa su šafijski učenjaci uzeli hadis koji je dajiv, koji ima slab lanac prenosilaca. Koji ima slab lanac prenosilaca, pa nije znači potvrđeno, nego je potvrđeno poslanika sallallahu alejhi ve ova dva dva mjesta. Ovo bilo znači o hadisu Ebu Hureyre